al sy reels en regulaties. Gelukkig is daar een ander Jerusalem wat niet in slavernij verval het nie. Hierdie Jerusalem, wat die resultaat is van Godse tweede ooreenkomst met ons, is daar in die hemel. Dit is ons nieuwe adres. Hierdie Jerusalem is soos een ma vir ons allemaal wat gloe. Jesaja skryf die volgende oor haar, Vrou, jy wat niet in staat was om kinders te heen nie, kan nou feest vier skree sommer van vreugde, jy wat nog nooit geboortepijne gehad het nie. Jy was baie eenzaam, jy het nie die vreugde van kinders geken nie, maar nou sal jy meer kinders hee as al die ander vrouwen wat getrouwd is. My broers en sisters, in hierdie voorbeeld is het duidelijk dat ons, net soos Abraamse sien Isaac, ook deel is van die tweede ooreenkomst. Onthou jylle nog hoe Isaac, wat dier die geese werk gebore is, dier die smal achtervolg is. Tot vandaag toe gaan dit nog so. Daarom sê die Bijbel, jaag daar die slaffen en haar sien weg. Daar die sien van die slaffen mag onder geen omstandighede saam met die rechte sien erf nie. Hier die tekst sê vir ons dat ons niet die kinders van een slaffen is nie. Nee, ons wat gloer, is Abrahamse kinders.